Egunon, duela berrogoi bat urte, guk taldeak handatzen zuen, amentsu bat iduri, emaztea zira gure huts handia, zurekin egin dezagun Euskadi berria. Gerozik, huts horiekin zertan gira. Bimira hamaseian, oraino, gizon emaztek, Haro, haro, xutik, ez otzerugu kantatzen, agur jauna! bainan, deno badakigu emazterik ez dago eskoregian, jakina. Entxego zonbait eginak izan dira aldaketa bat egiteko, emazteak ere agurtuz, hala nora lau haitzetara eta bez batzak, bere kantaldiek hasten dituen, kantatuz agur jaunak eta Andreak, agur denak, duintasun berean gire, zuek eta bai gu ere, zorionak. Baina bat karaz ditaizke hain txegur, beti beretik ari gira, agu jaunak eta puntxo, zer datik, bat uzkurtasuna emazteak agurtzeko. Hoin besetara ino, barnatua, guretua ote dugu, emaztean ezabatzea, desagertzea, noiz arte? Mila zazti eta lautan oita behatziko irautza demoran, gizoren eskubidan aldarrikatu ziren emazteak bastertuz. Onan dugu zanderea, ja sartu zen, emazten eskubideak ere plazaratu nahian. Baina eskubide kondu lepoa moztu zioten. Geroztik, borokaz boroka emazteek irabazi dituzte lege bait. Baina aurre iritsi eta ohidurek ez dute alde egin. Hasirik emazten partetik. Aurre iritsi zaharrak normalak balide bezala segituz gehiengoan. Mila bederatzita hiutan oita hamar eta olatan oi hamarkadan, frantzia mesela eskolegien ere irazartze bat izan zen. Abortatzeko legea sustatzeko. Baina, lege berria bideratu eta ez zaraka mugiendua itzali zen geinagateko agazoak ahantziz. Salbu urtean bialdiz, ateraldi sule batzu martxuaren sortzian eta azaroren hoita bostean, eh, emazteri buruzko goktizkeriak salatzeko nazioarteko egunean. Eta salberetik, emazte bat erahila delarik bizilagunak egin tratu txarren ondorioz, manifa batera deituz, azken jameka urte hautan, hoita bat emazte hil izan dira molde hortan ipagaldean. Baina beti ahur bat jende ikarrikan, ala baina emazte bat molde hortan hiltzeak zer bario du? Bo, mila behatziun eta hamabostean, emazten bozkatzeko eskubideen berroita hamagurtekari, egun bat emazte bildu ginen baiunan. elzozi, frantziako taldearen gomitaren atzetik, errabiak hartzen diren, erabakiak hartzen diren tokietan, emazten falta salatzeko. Emazten historio toragagia baratu zen, baina afera jortan gelitu zen, namurik segirari gabe. Bibila garen urtean, hego aldeko emaztekin, egin topaka, topaketa batzuen zuen ondotik, eraik izan taldea sortu ginuen, ipar Eta iran denbora posian, besteak beste, aberri egunean, zabaldu ginuen, ageri bat aldarikatuz, emazteak jendartaren erdia izanez, ea eragile, herritar esan nahi dugula. Eta kontrako jarrerak du, hala nola gala eskatuz, hizkuntzan. Bera, gizon dira, jende, gizon emazte, ez gizon, gizon emazte. Familian, nola hasen ditugu hugak, zer modelo gauzatzen dute jarremanetan eta etxekolan manaketan. Eskolan, nolako irudi at, adibide draukate liburuetan eta jokoetan. Lan munduan, lan gabezia, lantzari eta baldintza txarrenetan, emazteak xampion eta etxeratu eta bigarren egun aste. Politikan zenbat emaste, erabakiak noren esku. Midiuetan publizitatean nolako emazten itxura zabaltzen da, aurre iritziak joak mantenduz. Herri demokratiko horrekatu bat lortzeko badugu, na, baduko lan egiteko. Hala, zer egantzen. 2000 hamaseneko martxoaren zortzikari, Sekulan legun hortan ikusi zen manifa, zei egun bat jenerekin. Aieten, aietek abortuaren aurka ateratu itak salatzeko. Eta media bazkek, atera zuen artikulu bat, iparaleko feminismoaren agulezia salat, salatuz, eta galdeskatuz, heian ikusko ginituen, hoin beste jenekarrikan, 2000 hamazazpiko batzuaren zortzian. Dauden beha, Eta horren berriki, epsi dela eta, emazte zenbait keskatu diren, beren lekua hartu behar dut dela, aldarikatuz. Ala baina, e, ehunta, eh, eh, berroita amezortzi hau zabezetarik, hama hiru emazte bakarrik. Hama president edo lehen dakarietarik emazte bakar bat, hiru tonelita hama hiru bizprezident edo buru horretarik bost emazte, Jolako emazte eskasa ikusiz aldarrikatuz, eskualeriko delibero larriak hartzen diren egituretan, guk emazteak deliberatzen dugu gure burua entzunaraztea. Uf! Baina ez ezagun ahantz, emazte eskazoren funtsezko agazoak beti berne direla, eta ez direla bere, bere kabuz aldatuko, burrokatu gabe. Hego aldean gubaino erneago daude, emazte talde hausak batzuen atzetik, gizon talde batzuek, adin sozial mai guzietakoek, aldarrikatzen dutela, beren jokamoldeak dutela, emazten egoera oztopatzen. Eta ordu dela, dene honetan, aldaketak izan diten. Gauden bela, hian iparaldea kutsatuko duten, mirakuru txipi bat zergatik ez.